eta ustut e, eh, bazuela lardiria bere pentsamenduarekin eta beste pentsamenduarekin eta e, eh, ustut asmatzare bat ere eta hori importantea da e, e, aski bere garaiko e, mundu artistikoa eta oteizare hortzela eta e, integratua zen egiazki berpizkundu uh, artistikon. Bez, nik pentsatzen uh, dut, asuma txale datzela, beti pentsatzen, ari, gauza berriak egin nahi, eta artea nahi zuen uh, landu, bereziki.